Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Fatiha surası namazda okunur mu okunmaz mı cemaat namazında? Bunu ile ilgili yine birkaç tane soru var. İsrarla arkadaşlar soruyorlar bunu. Devamlı soru geliyor. Bu nedir mesele mezhepler arasında fark racih olan hangisidir? Evet. Şimdi bu konuda da e, yine alimlerimiz çok ihtilaf etmiş en çok ihtilaf edilenen meselelerden birisidir. Hem de ciddi ihtilaf. Çünkü ciddi deliller var bu konuda. Öyle hadisçiler bile ihtilaf etmişler bu konuda. Her tarafın ciddi delilleri var sözlerinde. Biz yine olduğu gibi e, ehli sünnetin asas fıkhi mezhepleri çizgisi dört mezheptir. Ona göre onu ile biz amel ediyoruz. Onların görüşlerini alırız. Sonra delil hangisi daha güçlüdür, racihtir onu söyleriz inşallah. Şimdi e, birincisi İmam Ebu Hanife Allah rahmet eylesin. İmam Ebu Hanife rahimahullah diyor ki İmam okusa okumasa e, imamın arkasında dursan e, Fatiha okumaman lazım. Vacip değil üzerine. Okusan okumasan. Bu da nereden? Ee, tabi e, delil getiriyorlar. Tabi her çeşitin delili var. Bu delilleri biz burada e, soru cevap olduğu için zikretmeyeceğiz. E, ama Allah Teala getirir İmam Ebu Hanife diyor ve izâ kuru'el Kur'an'ı festem'u lehu vansitû leh. E, sonra inneme cu'ilel imam li ütemme bihi. İmam olmuş onu şey yaparsın. Sonra en meşhur e, rivayeti Men kana lehu imam, imamı var ise fe kıraatuhu kıraatel imami lehu kıraa. İmamın okuması onun için okumaktır. Buradan de yola çıkıyor diyor Tabi yalnız olsan, yalnız kılmaktan bahsetmiyoruz. Yalnız kılsan vaciptir. Fatiha namazı okumasan, e, Fatiha suresi okumasan namazın batildir. Ama biz burada neden bahsediyoruz? Cemaat namazında İmama tabi oldun. Fatih'e peşinden okur musun okumaz mısın? İmam Ebu Hanife birinci görüş diyor. İmama tabi oldun okumasın. Subhanaka'dan sonra beklersin. Durarsın. İmam Allahu Ekber diye Allahu Ekber. Çünkü imamın okuması senin okumandır. Bir sürü burada delil var. Bunlara girmeyeceğiz tabi. Ama bu meşhur İmam Abu Hanife'nin ve mezhebinindir. Çünkü Hanefi mezhebinde birçok mes bir meselede İmam Abu Hanife'nin sözüne mezhep muhalefet etmiş. Sonradan mezhep ayrı bir görüş almış. Ama bu hem İmam Ebu Hanife'nin sözüdür hem mezhebin sözüdür. İkinci söz İmam Malik'in sözüdür. İmam Malik'in sözü en zengin sözlerden birisidir. Diyor ki İmam eğer e, sesli okudu okuma dinle ama sessiz okudu oku diyor. Bu da e, İmam e, Malik'in sözüdür. Bunun da bir sürü delilleri var tabi. İçtihadi deliller de var. Bir sürü alimler de e, diğer mezheplerden de İmam Malik'i bu konuda e, taklit etmişler. Uymuşlar sözünü. Üçüncü e, yine İmam Ahmed'in sözü. İmam Ahmed e, sözü e, İmam Malik'e benziyor biraz. E, aynen diyor imamı e, e demiyor diyor imamı duydun oku. Duymadın, e, duydun okuma. Duymasan oku. Yani imam senden çok uzak ise o zaman okuman lazım. Onun için bazen e, cemaatler çok uzanıyor. İmamın okumasını dinlemiyor, e, eşitemiyorsun. Zaten büyük camilerde eskiden mesela e, haparlalar yok imiş. Sadece bir tane Allahu Ekber diyemiş her çeşit dursun. O zaman oku diyor. Dördüncü görüş İmam Şafii'nin görüşü. İmam Şafii de çok katı bir görüşü var. Diyor imam okusa okumasa sirri cehri de okuyacaksın. Bunu da tabi e, hadisçiler de bunu tebenni etmiştir. E, İmam Bukhari, Tirmizi vesaire, e, Beyhaki, Nevevi, Şafiilerin bir kısmı, İbni Hazim, Zahirilerden, e, Cüncel alimlerden e, birçoku Bin Baz, Seyyid Sabık, İbn Esemin, Şankiti bunlar hepsi ne yapmışlar? Bunu tercih etmişler. İmam okusa sesli de sessiz de peşinden okuyabilirsin. Evet bu, e, bu her çeşit delilleri var. Bu tabi burada çok telifetler var. Bu yende fıkıh kitaplarında birbirlerine reddiye yazmışlar alimler. Her çeşit reddiye yazılır. Bu bu konuda bu konuda e, ihtilaf e, mahmuttur, e, güzeldir, zenginliktir. Neden? Delile dayanarak e, reddiye yazabilirsin delile dayanarak tartışırsın, kızarsın, her şey olur. Kendim sözüm e, doğrudur diyersin. Bunlar olur çünkü her şeyin delili var. Ama delili olmadan bir şeyi savunmak abesle iştigaldir. Kimse seni itibar etmez alimlerden. Çünkü bir şeyi yapıyorsun e, delilsizdir, reidendir. O makbul değil. Ama böyle ihtilaflı meselelerde delil oldu e, makbuldur. E, bize göre e, Allahu Alem İmam Malik'in sözü en racihtir. Çünkü İmam Ebu Hanife'nin sözünü imam okumasa biz ne yapıyoruz? Mesela okurça elhamdülillah yatsı, sabah, akşamda güzel dinliyoruz, tedebbür ediyoruz. Ama önleyleyin içinde imam okumuyor. Ben ne yapıyorum? Boş kalıyorum. Bu sefer ne oluyor? Şeytan geliyor. Ee, kafam başka yere gidiyor. Çarşıyı hesap yapıyorum. Ama okusam bu bana yardımcı oluyor. Evet. İmam Şafii'nin de sözü Allahu alem çok zordur. Çünkü imam okuyor elhamdülillah. E sen okuyamazsın. İmamı dinlemen lazım. Çünkü Kur'an'ı okunurken dinlemen vaciptir. E ne zaman okuyacağız? E diyorlar okuyun işte imam bitirdiğinde. E imam bitirse ondan sonra zembil sur okuyor. Bir kısım imamlar ne yapıyorlar? Bunu ortadan kaldırmak için bekliyorlar. O beklemek de sünnette yoktur. O bir taraf diyor bu bid'attir beklemek. Ne için bekliyor? Biraz ara veriyor hatta bu karşı, arkadaşlar arkada e, cemaate pas veriyor. Hatta onlar şey okuslar, e, Fatiha'yı okuslar. Bu sünnette yoktur. Yani çetrefilli bir ihtilaf var. Hepsi de doğrudur elhamdülillah. Ama racih olan e, allah Alem e, benim araştırdığıma e, göre bu İmam Malik'in sözüdür. Sesli okudu imam dinlersin. Sessiz okudu önle şeyde sen elhamdülillah okursun. Bunu da e, Şeyhülislam İbn Teymiye de tercih ediyor, İbn Kayyim de tercih ediyor. Allah alem bu daha kolaydır, daha esnektir. Hepsi de doğrudur elhamdülillah. Bir de bir şey daha var. Mesela sen elhamdülü okudun. E, ister e, İmam Şafii mezhebinde ol, ister İmam Malik'in. Mesela içindi de e, uzun okuyor mesela sessizdir de namaz. Sen burada bitirip bekler misin? Yok alimler diyor sen de zembil sure okuyabilirsin. Ma teyessere lekum okuyabilirsin. Bir mahsuru yoktur. Oku. Sünnettir, yeridir. Yani Kur'an namaz, Kur'an oku, okunur içinde. Onun için okunabilir. Bazı Müslümanlar sadece Fatiha'yı okuyorlar, bekliyorlar. Halbuki okumak e, ta olur. Caizdir. Alimler bunu da konuşmuşlar. Buna da cevaz vermişler. Velhamdülillahi Rabbil alemin.